السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الثامن الحديث الثامن حديث يناني كون يكتب شيتو جاء عمدة المرأة أسمى وفقه الشيخ عادل الحمد الله يوفقنا إياه katika unwani hadithi yasema la takuni sababan lidukhuli rijali nar ewe mwanamke usiwe ni sababu ya mwanamume kuingia motoni yani we mwanamke usiwe ndiyo sababu ya wanaume kutiwa motoni ثم توبي ثم تبوء نعم تبوئي ثم تبوئي باسمهم جميعا kisha ukabeba madhambi yao wote wale waliowatia motoni wote madhambi yao utabeba ni wewe kwa sababu wewe ndio uliosababisha ndio maana yake kwa hivyo mwanamke akisababisha wanaume kuingia motoni kupitia yeye ina maana yeye ndio sababu basi atabeba madhambi ya yule alompotosha kaingia motoni na hii ni kulingana na Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala asema liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun watabeba madhambi yao na madhambi ya wale waliowapotosha wakawapoteza wakawatia motoni kwa sababu wao ndio sababu na aya nyingine asema wala tahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim watabeba madhambi yao na madhambi ya wale waliowapoteza kwa hivyo hii ni onyo kwa yeye mwanamke na mtu yoyote ambaye atasababisha mwenzake kuingia motoni ajue yeye atabeba madhambi ya ile kusababisha ثم ذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة أمبكي أمتومي عليه الصلاة والسلام سيما ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أسامة رضي الله عنه أرضى سيما ومبمتومي عليه الصلاة والسلام سيما ما تركت بعدي سيجواجا بعد يانغو يعني بعد كفاكوانغو تومي سيما هجاجا بعد يكون روكا دنياني fitnatan fitna adharra ala rijali ambao fitna yenyewe ya wadhuru sana wanaume minan nisa kuliko fitna ya wanawake yani mwanamume kwenye dunia anaweza kudhuriwa na fitna nyingi sana lakini ya mwanamke ndio sana ndio sana mtume asema na ndio naiogopea sana kwa wanaume wa umma wangu kwa sababu ni kweli ukiangalia waqi wallahi watu wengi utakuta wanapotoshwa na wanawake imma kupotoshwa afanye mambo ya fahisha ya shahwa wal billah au ampotoshe mwanamume amfanyie mwanamume atete na jamaa zake na familia yake au saingine wal iyad billah huweza akamfanya mwanamume mpaka kartad wal billah wawujida hadha mimman irtadda وسبب منمك نسأل الله العافية والسلام وذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية ذكر قصة عبد الرحيم الشقي قال قصة هيك عبد الرحيم الشقي هو يبانا سبحان الله alikuwa عالم عابد حفظ القرآن وحفظ العلم akatumwa akatumwa kwenda jihad sehemu za Sham sehemu za Sham kule sasa kwenda kule ameenda jihadi sehemu za Sham ukapigana jihadi sasa usiku wakati wa kupumzika jeshi kwa bahati mbaya yeye jito lake likakutana lika likamuona mwanamke wa kinasara mwanamke wa kinasara na maalum kutoka kadiman watu wa Shamu ni wazuri maumbile yao hata wanawake wao lidhalika huyu bwana alipomuona yule mwanamke akafitinika na yeye akafitinika na yeye na sallallahu alaihi wasallam na yeye kwenye jeshi la Uislamu akamtumia ujumbe akamwambia kwenye barua hal min sabilin ilayki kuna njia naweza kukufikia raitumul fitna sababu ni sasa huyu bwana alipomwambia yule mwanamke hal min sabilin ilayki yani mimi kuna njia naweza kukufikia yule mwanamke akamwambia hakuna illa wahida huwezi kunifikia na mimi siwezi kujimakinisha nafsi yangu kwako isipokuwa jambo moja ukileta hiyo sharti moja mimi utanipata akamwambia jambo gani akamwambia antatanassara ukubali kuwa mnasara sasa hivi alafu utanikuja kunichukua bure hata sitaki kuolewa bure nasallallahu alafia huyo bwana maskini mwanadamu ghurur asabahu ghurur mpaka akamfuata usiku usiku akatoka kwenye jeshi la islamu akakimbia akaenda kwenye jeshi la makafiri akamtukole mwanamke watu asubuhi wakipambauka wamkuta huyu bwana kwa upande kule na mwanamke wake mwenyewe nasallallahu alafia mwanadamu nani yani inhiraf Allah subhanahu wa ta'ala ndio muqallib alqulub na nataka mtu aombe sana thabat muombe Allah mola wake thabat huyu bwana alikuwa ni alim abid hafidh lilquran na yote haya yakafanyika watu walipoona asubuhi hali hii wakasema la ilaha illa Allah صدر معه القرآن يعود ويعبد الصلبان يعني كفوة شعوبانا كفوة كل شبيبة قرآن لو كمجيوك شعبود مسلابة واتوك شتوك جوتي ذكر هذا ابن كثير رحمه الله ثم قال مش قصة ابن كثير كسم فعليه لعنة الله إن كان مات كافرا فعليه لعنة الله إن كان مات كافرا أمتك ما هو الله ملعني ikiwa hakutubia alikufa kafiri sallallahu alaihi wasallam wala sababu nini mwanamke tu alimpiga jito na jito likasadifu ndio ulama wanasema macho ni mshale utumia shetani albasar au alain sahmu min sihami iblis shetani akitaka kukufikisha kwa mwanamke atafanya mpango mpaka akuoneshe kwanza kutupia jito uone ukisha kumuona khala sasa atakushawishi moyo nenda nenda wa hakadha kwa hivyo mwanamke atakawe na hadhari mwanamume akimuona amuone kwa hijab tu asifitinike na maumbile yake hii ina maana ni ajifinike asitembee wazi ili mwanamume akamuona akasababisha fitna kwa hivyo hii hadithi mtume atuonya asema sijawata fitna iliyo hatari kwa umma wangu baada ya mimi kufa zaidi ya fitna ya wanawake yani watuonya sisi wanaume Allah Allah tusije tukafitiniwa na wanawake tukapotoka قوله aliposema adharra hii fitna ya wanawake ndio yenye madhara zaidi kwani fitna zingine hazidhuru za dhuru lakini ameisifu kwa sifa hii kubwa adharra kwamba hii ina madhara sana kwa sababu ndio al-asl fitna ya mwanamke ndio asli kulli shay kulingana na Qur'ani kwa sababu kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala alpotaja fitan mwanzo alianza na wanawake kisha akataja fitna zingine baadaye asema subhanahu wa ta'ala kwenye Ali Imran zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa kwanza akaanza na wanawake kwa sababu ndio kubwa kuliko fitna nyingine minan nisa'i walbanina na watoto walqanatir almuqantara na mali kwa hivyo kwanza ni fitna ya mwanamke na watoto hizi vitu viwili ndio za mfitini mwanadamu sana na baina mwanamke na mtoto fitna kubwa zaidi mwanamke ndio maana Allah akaanza naye kwenye Qur'ani asema al-Hafidh ibn Hajar wa bada bihinna Allah subhanahu wa ta'ala alianza kutaja fitna ya wanawake kabla baqiyati al-anwa' kabla fitna zingine isharatan kushiria kwamba ila annahunna al-asl fi dhalik kwamba wao ndio asl ya hichi chanzo cha hizi fitna za kufitinika mwanamume japokuwa albanin alqanatir almunqantara alkhayl almusawwama alan'am alharth zote fitna za fitini mwanadamu lakini hakuna zaidi ya mwanamke na kama wataka kuelewa zaidi soma qissatu yusuf namna gani yule mwanamke alivyomchimba Yusuf alayhi salam akamkusanyia na kundi la wanawake kisha akampitisha katikati akawapa vitunguu wakati fasaru شغفنا حبها صلى الله العافية لكن لما كان يوسف نبي الله أنقذ الله نإيمان إيمان ياكي نا تقوى ياكي نا خشوع ياكي كملواكي إكواني سباب نا بعد توفيق يا الله كوكوكا نفتنا كما يس لكن كادوا بها به ولمشين بسا ساوا لكن هو عبد صالح نبي من أنبياء الله الله سبحانه وتعالى كموافكية كبنبانا نازو فتن كما لذلك قال بعض الحكماء بعض الحكمة يعني والسمها منين وسمى النساء شر كلهن النساء شر كلهن ونواك نشار توبو يعني سيذتياو أما نش يعني نفتنة فتنة توبو ونواك وأشر ما فيهن نجامب لشار زيد ليوكو ونواك نكوانباء adamul istighnai anhun ni kwamba mwanamume hawezi kuishi bila yeye na hii ndio fitna kubwa tayari yeye mwenyewe maumbile yake hufitini alafu fitna zaidi ni kwamba mwanamume hawezi kumsubiria akimuona khalas khalas hii ndio ishkali wa maa annaha asema kisha pamoja na kwamba yeye hali yake ni hiyo na qisatul aqli din na ni mpungufu wa akili na ni mpungufu wa dini hajenge ilikuwa ni mkamilifu wa akili na ni mkamilifu wa dini wanaume ingefitinika kiasi gani kiasi kikubwa sana lakini angalia tayari ni mpungufu wa akili na dini na bado wanaume wengi sayafitiniwa na mwanamke kiumbe kama huyo hadha ajaib hii inaonyesha maajabu ya maumbile ya Allah kiumbe dhaif khafif lakini aweza peleka dunia nzima na wanaume wa ulimwengu mzima akawapeleka yeye hii inaonyesha uhatari ya fitna ya kiumbe cha mwanamke <clears throat> ndio maana mtume akatuonya kwenye hadithi fi hadha alhadithi fawaid في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى فائدة كwanza ya hadithi ni kwamba الحديث الحديث دليل على خطورة فتنة النساء حديث ni dalili ya kuonesha uhatari ya fitna ya wanawake wa annahunna aslu kathirin min alfitan na kwamba mwanamke ndiyo chanzo cha fitna nyingi duniani fitna nyingi duniani chanzo chake ni mwanamke daula mzima ilipinduliwa sababu mwanamke daula mzima ya Andalus walikaa wazungu wakapanga lopanga kufarul mushrikun walgharb wakapanga ya kupanga wakasema a ah, ah, kawaida kiumbe cha mwanamume umemtume mdurusu hawezi kusubiria mwanamke wakasema maneno wakasema hawa tukitaka kuwaweza ni kasun wa ghania ni shizi tembo au shizi na ghania na mwanamke na wanawake wenye kuimbia imbi hawa wakiwapatia khamri hawa na wanawake wakawazunguka huko huko wakiwaimbia kwisha na naam sadaku walipofanya hivyo waliwafitini wale waislamu wa zama hizo zote mpaka wakapindua daula wakawatoa wasichana wadogo uchi watembea wakiwanisha khamri wanaume wakawaliwaza liwaza thumma baada dhalika inqalabu alaihim maadui wakaingia wakapindua mpaka leo Andalus kwa daula arabia تحت العرب وغالب مسلمون walikuwa ni waislamu lakini sisi wanaume maumbile yetu ndo hayo dhaif tukipambana na wanawake na hapo ndipo adui aliyotuingia akatumia kiumbe dhaifu mwanamke kutufitini na akaja wakapinduliwa yote yaonesha uhatari wa fitna ya kiumbe kama hiki ثانيا فائده ya pili ya hadith وفيه تحذير الرجال من الافتتان بالنساء hadithi ni onyo hadithi ni onyo la kuwaonya wanaume ili wasifitinike na wanawake mtume atuelezea kwamba sijawacha fitna yenye kudhuru isipokuwa ya wanawake maana yake iwatuonya tusikubali kufitinika sisi wanaume na mwanamke na mwanaume akitokuwa na akili yake sawa sawa na misimamo sawa sawa basi khalas huyo ndo kwisha aweza kugeuka akawa yeye ndo mwanamke na mwanamke akawa mwanamume akafanya takalo na mwanamume yuko sallallahu alaihi wasallam alafia mpaka watu wakaushangaa hapa pana mwanamume nyumbani ama hapana ثالثا فائده tatu ya hadith وفيه أن الرجل ضعيف أمام المرأة بلا شك ndo maana yuafitinika naye haraka mwanamume mbele mwanamke ni dhaifu sana mpaka Allah kuthibitishe والله لولا توفيق الله بس نقول لك كنا ختار كنا ختار لذلك بعض علماء مفسر الى ايه الله سبحانه وتعالى بيقول وخلق الانسان ضعيفا مفسرين وغيره واسما يعني ضعيفا امام النساء منادام ومعمب ضعيف يعني ضعيف مبل المنامك اكيمونا منامك يشندوا كسبيري هاويزي كجيشيك هاويزي كجيسبيري hii ni maumbile yake mwanamke alivyo hakefa kija kijiacha na wazi yani tayari mwanamume akikuona yofitiniki kefu akikuona uko wazi kefu akikuona baada kwamba uko wazi umejipamba hadha ashadda fitna bila shaki lidhalika hii tahdhiri kwa kwetu sote wawili kwa wanaume na kwa wanawake wanaume wajionye na hii fitna waonywa na wanawake pia waonywa kusababisha kufitini wanaume yote mawili hayatakikani kwa sababu mwanamume tayari maumbile yake ameumbwa ni dhaif amama almar'a na sote hayo twayaona twayajua na kila mwanamke na kila mwanamume aliolewa anajua hayo kwamba yeye kuna jambo mume wake jambo mume wake hataki basi atafanya bidii mpaka atataka na atamfanyia hii ndo maana udhaifu hadha maana dhaifa mama almar'a kwa hivyo ni wewe mwanamke usimpeleke mumeo makosa kwa sababu wewe una ushawishi mkubwa dawa ni kufanya nini ni kumtumia mwanamume ukampeleka kisheria ikawa wewe utapata thawabu sasa kila ule mwanamume akifanya wema na wewe utapata thawabu kwa sababu wewe ndio ulomsaidia ule mwanamume kufanya wema ule na huyo ndo mwanamke mwenye akili anavyofanya sio saa zote kumwandama mwanamke ukimfitini na hii ukimfitini na lile ukimfitini na lile wa ghairi dhalik rabi'an faida nne ya mwisho wa hadith وفيه أن المرأة salihata laysat fitnatan ala zawjiha hadithi haimaanishi ni wanawake wote ulimwenguni hadithi tuzungumzia jinsi ya mwanamke sio kila mwanamke jinsi ya kiumbe cha mwanamke ana tabia hizi lakini haina maana wanawake wote walioko ndani ya hii jinsi ni wabaya au wana fitna la kuna wengine ni salihat abidat qanitat hawa si fitna hawa ni, ni, ni maslaha kupata mwanamume mwanamke kama huyo na ni aun na ni usaidizi kwa mwanamume sio fitna kwa hivyo sio wanawake wote ndio fitna duniani la ni wale ambao kwamba ni fasiqat wale wenye fisqiyat wal lakini wale wanawake salihat abidat hawa ni neema kwa mume si si fitna ni neema kwa mwanamume dakhilatun fi hadha al-umum غير dakhila huyo mwanamke mwema haingii kwenye hii umumi ya hadithi kwamba wanawake mfitna illa mwanamke mwema huyu si fitna huyu ni usaidizi na ni neema kwenye nyumba kipatikanwa mwanamke kwa hivyo hadithi haionyi wanawake wote hadithi inawaonya wale wabaya na kwamba kiumbe cha mwanamke asili yake ni fitna sasa hadithi tu yatutahadharisha sisi wanaume tujue namna gani tutaamiliana na wanawake hiyo ndio maana ya hadith naam hadithi inayofuata ya tisa asema hafidha Allah min ulwi makanatika kulingana na cheo chako wewe mwanamke kikubwa min ulwi makanatiki kulingana na cheo chako mwanamke kikubwa lam tasmahil islamu bidukhuli kulli nasi alayki uislamu haukuruhusu watu wengi wa kuingilia mwanamke wanaume wengi kuingia kwako uislamu umekataza wanaume kadhaa wasiingie kwako kwa ajili ya cheo na manzila yako wewe mwanamke kwenye hii dini ya Kiislamu na ndio utakauta uislamu umekataza wanaume kuingia ingia kwa wanawake kwa sababu ya heshima ya mwanamke na cheo chake na kwamba mwanamke lazima hifadhiwe sio wanaume ungia huko kitoka kwa huko saa zote عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أمبكي عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم متومي صلى الله عليه وسلم سيما إياكم والدخول على النساء تهذريني tume atuambia sisi wanaume tahadharini kuingia majumbani kwa wanawake msiingie ingie manyumba ya wanawake faqala rajulun min al-ansar sahaba mmoja wa kiansari akasema ya rasul Allah afaraaita alhamu waonaje jamaa za mume yani mashemeji zake yule mwanamke na hamu ni jamaa za wanaume za, mumewe jamaa za mumewe wote si ndugu yake si lazima ni ndugu yake ibn ammi yake ibn khali yake ibn khalati yake na غير ذلك wote hao ni hamu ni wale aqaribu zauj jamaa za mume wa kiume ambao ni si mahrim yake ambao si mahrim yake ambao mahrim haina neno wale ambao si mahrim ambao mashemeji afaraaita alhamu waonaje wao wakiingia hawana neno faqala mtume akamjibu alhamu almautu alhamu almautu hao jamaa za mume kila mtu akiwa karibu na mume hao wakiingia ndo ndo fitna kubwa zaidi ndo kifo kuliko hata wale wa mbali hivi ndio alivomjibu mtume alayhi salatu wasallam akhrajahu al wa muslim wallahi ukisikia hadithi kama hizi utastaajabu namna gani Uislamu ulivyochukua kinga kumhami mwanamke na namna gani sisi ambavyo hatuelewi sisi tuweza kukaa mahali pamoja mtu na mkewe na mashemeji zake na watoto wa shemeji zake na waliomuhusu na ambao hamuhusu wakakaa jalsa moja waziwazi atihatia hatia familia moja tutataka pamoja ati familia moja sasa kama familia moja ndio watu wakae wazi waonane sallallahu alafia wasalam hatia nini oh haina neno sisi familia shida haiko hapo si huyu bwana aliuliza kwani shemeji ana shida gani na mbona sheria ikamwambia wewe ndio mauti kwa sababu kile kikao chenu cha familia huenda barobaro mmoja akarusha mshale wa macho akatukia kwenye msichana mmoja na yeye sema hawa mfamilia hawana neno thumma baada dhalik ikaenda ikasababisha fitna sasa kukatefutana kukafanya kufanya wewe ukastaajabu huyu alimjuaje huyo ni siku hiyo kwa pamoja mlipokutanisha mkawaambia nyinyi ndugu moja familia moja sasa kaeni wazi tu fantabihu barakallahu fikum undugu usikatwe lakini na mipaka ya sharia lazima yachungwe lazima mipaka ya sharia chungwe mwanamke mwanamume ambaye ni ajnabi na yeye hamhusu hafai kuwa mbele yake wazi na yeye majuz hadha mayambari lazima hijabu ya kisheria itekelezwe hata kama jamaa oh huu familia yangu bana huu ni mtoto wa yangu ni mtoto nani la la la la haijuz hapa haifai lana laysa mahram si mahram yako ndo mtume akasema hao jamaa za mume wake ndio mauti kabisa wakiingia kwake kwa nini kwa sababu watu nje wakiona hawezi kudhania ubaya sema hawa familia moja ha hana neno akiingia mtu kando ndio watu waza kutoa macho wakashtuka sasa kule kwamba nje watu wamezidi kutulia kwamba hawa jamaa moja pale ndo shetani za kutumia fursa hiyo hiyo akawinda akafanya kuleta fitna mpaka ule mtu akafitirika na ule mke wa mtu na nje akitoka jamaa sema hawa ah, nani na wote watu wa moja family moja ndio maana mtume akasema ndo kifo hiyo ndo sababu fallah allah wanaume hawatakikane waeko na tabia hizi saa zote ingia kwa mwanamke ataka nini kwa wanawake kumkuta wanaume wengine utasaajabu saa zote ingia majumba wanawake watafuta nini shekhe wanawake wake ni irdha za watu ni heshima za watu mayajuzu wewe ingia ingia milango milango nyumba za watu wewe hujui kule ndani kuna desturi gani pengine mtu hakutarajii saa ile wa ghairi dhalik na pengine bila ya kubisha mayajuzu ikhwan la budda min al adab naam kwa hivyo haifai jamaa za mwanamume wa kiume ndugu zake mume watoto wa ndugu zake mume maami zake mume watoto maami zake mume wote hawa ni ajnabi na mke wako wala hawafai kuja nyumbani kama wewe hujui majuz hada في هذا الحديث فوائد نا البسيمة مثلا قوله البسيمة إياكم يعني احذروا تهذريني إياكم معناه كنين احذروا الدخول تهذريني نكونجيا كوانواك فتقع الفتنة hiyo kuingia ingia kwa wanawake mwisho ule mke wa mtu atakuzoea mutanza dhihaka mutanza salamu kwanza kisha maneno maneno kisha shere shere thumma baada dhalik itokee fitna wafahisha nasallallahu alafi alafu baadaye familia zivunjike kutokee maafa mengi sababu niyo mchezo mchezo ya kuingia ingia saa zote kwenye majumba ya wanawake قوله البسمة الحمو أفرأيت الحم الحمو ni اخو الزوج واقاربه na kila jamaa ya ule mume wako ambao si mahrim zako huitwa hamu ni wale ndugu zake mumeo na kila jamaa yake mume ambao wewe si mahrim yake hao ni hamu lakini wale jamaa zako mume wako ambao ni mahrim zako wale hawana neno si hamu kama babake mumeo babake mume wako hakupingi aweza kukaa faragha na wewe aweza kusafiri na wewe aweza kumsalimia kwa mkono kwa sababu ni babake mumeo na katika ile tahrim katika wale walioharamisha mmoja ni huyo Allah sema wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum na wale wake wa watoto wenu mliowazao kwa mgongo kwa hivyo babake mumeo mzazi babake mzazi si babake kumlea maana sisi tuna matezo mtu atamtuka msichana mlee kisha mozeshe kisha hongea ombe ah mimi neno namlea sasa ukimlea ndio ushakuwa maharimu yake antabihu barakallahu fikum la budda min at-ta'addub wewe umemlea tu si babake mzazi wewe si mahrimu yake yule mwanamke hata kama umemlea maharimu yake ni babake mzazi ndo, ndo Qur'ani ikasema wa halailu abnaikum allati min aslabikum alladhina nam alladhina min aslabikum na wale watoto wake halail yani zaujat halail maana yake ni zaujat na wale wake wa watoto wenu wa mgongo ina maana kama mtoto wako si wa mgongo ni wakambo wa kumlea bila shaka au si wakambo yani mathalan kumlea wanasikizi wenda mahali ukachukua watoto ukalea wale wa kutabani huitwa tabani kiarabu watoto wa kulea tu bila shaka hawa si maharimu yako si maharimu yako lakini kama umeolea mama yake hayo mambo mbali kama ushamolea mama yake khala sasa hum babako ni mume mama yake la maana lakini nazungumza ile kulea watoto naam kwa hivyo bila shaka hao si maharimu wote hao waingia kwenye katazo la kuingia kwa wanawake قوله الموت nini maana alhamu almaut kwa nini mtume ameita maut kwa sababu kwa sababu لأن الفتنة فتنة تميت القلب هو moyo na moyo ukifa tamutu din dini hufa ndio maana mtume akaiita maut kwa sababu huwa moyo ukafanya shahwa na moyo kisha kufanya zina ukaparaga fahisha huwa ndio mtu ameangamia kidini dini yake imekufa imeanza kufifia hiyo ni tafsiri ya kwanza tafsiri ya pili alhamu almaut yani hii ni mubalagha fil kurh waarabu wakichukia jambo fananisha na maut kwa sababu mwanadamu huchukia kufa tabia mwanadamu uchukia kufa sasa waarabu walikuwa wakichukia sana mashemeji kuingia majumbani ndio mtume akasema alhamu almaut kuingia mashemeji majumbani kama kifo yani kama mtu anavyochukia kufa ndio alikuwa akichukia mashemeji zake kuja nyumbani kwake kama yeye hayuko kama yeye hayuko si kwamba mwenyewe yuko akawakaribisha ndio maana akafananisha ni kama maut kwa fitna inaweza kutokea saa yoyote في هذا الحديث فوائد هي حديث كنا فوائد الفائدة الأولى faida ya kwanza ni kwamba الحديث دليل على دخول على تحريم دخول الرجل الأجنبي على المرأة الأجنبية الحديث دليل على تحريم حديث دليل كونيش وحرام تحريم الرجل الأجنبي منموما بين أجنبي دخول على المرأة الأجنبية كونجيا كمنامك أجنبي نحرام منموما أجنبي, aingie nyumba ya mwanamke ajnabia biduni mahrim kwamba hakuna mahrim alomkaribisha wal khalwatu minha na kukaa faragha na yeye ni haramu mwanamke ambaye ni ajnabia ukae faragha na yeye mwanamke ajnabia na mwanamume ajnabi wana hukumu tatu hukumu tatu muhimu hukumu ya kwanza haifai kukaa faragha na yeye hukumu ya pili haifai kusalimiana naye kwa mkono hukumu ya tatu haifai kusafiri naye hizi hukumu tatu ulama wazitaja zaambatana na masala mahrim na ajnabia mwanamke kama ni si mahrim yako na kama ni mwanamke mwanamume ikiwa ni ajnabi kwako hakuhusu ni haramu kukaa naye faragha hiyo ni hukumu ya kwanza hukumu ya pili ni haramu kusalimiana naye kwa mkono hukumu ya tatu ni haramu kusafiri naye hizi hukumu tatu hazifai kufanya mwanamume ajnabi na mwanamke ajnabi lakini ikiwa ni mahrim yako ule mwanamume ni mahrim yako yajuzu kukaa naye faragha hakupingi yajuzu vile vile kumsalimia kwa mkono haina neno na yajuzu vile vile kusafiri naye kwa sababu ni mahram hizo hukumu tatu muhimu ndo ulama uzitaja kuhusu masala haya ثانيا faida ya pili ya hadith وفيه أن الأحماء في ذلك ashaddu min ghairihim hadithi yaonesha kwa mashemeji na jamaa za mume ndio ashad wakiingia kwenye majumba ya wanawake kuliko wengine falkhawfu minhu khofu kwa wao akthar min min ghairihi kuliko khofu kwa wengine ambao hawamhusu na mwanamke kwa sababu hata watu wakiona ah, hawa wao kwa wao jamaa moja hawezi kudhania ubaya kumbe ndani kuna ubaya watendeke kwa hivyo hadithi yaonesha kwamba kila mwanamume ajnabii akiwa na ukurubwa na mwanamke kila ndo ikiwa hatari kukaa na yeye faragha kila mwanamume akiwa na ukuruba na mwanamke kila ikiwa hatari wakikaa faragha kwa sababu wakikaa faragha hakuna bwana hakuna lotolewa nyongo kasafishwa moyo wala hakuna mtu moyo wake umeoshwa na maji ya Zamzam isipokuwa ni mtumi peke yake sote wanaume wote na wanawake wote wakikaa faragha wallahi lazima fitna itatokea hakuna mtu kujitakasa sema ah, ati mimi nitakaa na mwanamke faragha wala sina lolote mrongo mambo mawili itakuwa uume wake una shida lakini kama mwanamume sasa wallahi haiwezekani labud atahisi tofauti na ndio maana sharia ikakataza hakuna mtu kujisafisha sana wewe si mtumi kama umeoshwa moyo wako na maji ya zamzam la kwa hivyo ndo sharia ikaweka hii mipaka la hakuna kuruhusa kukaa faragha na mwanamke kwa sababu akikaa faragha mwanamke hadithi asema ash-shaytanu thalithuhuma shaytani huwa ndo watatu akaleta balaa ثالثا فإذا تات وفيه أن المحرم من الرجال ليس داخل في التحريم منموم يكواني محرم ياكي ولمنمك حق تازي كوينجيا كومنمك ونيني لجواز الخلوة بها كسباب ولمنموم بين محرم يجوز كفرغنا كويفو هبو هكونا شفتنا شريع ممروس مثلا باباكي مومي باباكي مومي واكو huyo ni mahram yako waweza kukaa naye faragha waweza kumsalimia kwa mkono waweza ukasafiri naye katika jamaa za ume zako <clears throat> au mtoto wa wa ndugu yako mtoto wa ndugu yako mtoto wa ndugu zako wa kiume mtoto ambao wakuita wewe amati watoto wa ndugu zako wa kike ambao wakuita wewe khalati hawa hampingani nao mfano watoto wako hawawezi kukuoa waweza kukaa nao faragha waweza ukasafiri nao waweza ukawapa mikono haina shida ama mwanamume akiwa ni ajnabi kama ndugu yake mume wako mume wako ndugu yake wa kiume ambao wewe huwa shemeji yako ni haramu haiwezekani kusafiri na yeye haiwezekani kukupeana na mikono na yeye haiwezekani ukae faragha na yeye haiwezekani akuone bila hijab makosa kwa sababu yule wa kuoa mume wako akifa to kesho aweza kukuoa yule kwa hivyo haifai kukaa waziwazi na yeye ثالثا او رابعا فائده ya hadith وفيه النهي عن الاختلاط بين الرجال والنساء خشية الفتنة hadithi yakataza kutangamana waume na wake ni haramu kutangamana waume na wake khashyata alfitna kwa kuogopa fitna kwa sababu wanaume wakiwa wataingia majumbani ya wanawake na wao ni ajnabia itapelekea wanaume kutangamana na ule mwanamke na manatangamano yakitokea baina mume na mke hii ni haram haifai kufanya ikhtilat kutangamana waume kwa wake na hii sasa ndio al, taumu taummu bihi albalwa ndo balaya ambayo kwamba tuweza kusema sahihi yani watu wameshindwa kutekeleza hii leo mkuu mwanamke hushindwa kumwepuka hata ujui utamwepuka vipi majumbani tumegandana na wanawake mabarabarani wanawake tupiga zikumbo tukienda masokoni wanawake hatuketishi hatusimamishi wewe utasimama dukani nje mngojee amalize haja zake masaa naye atana habari lakini wewe ukiwa mbele dukani hakungojee atakuja kukupigia kifua akutoe subhanallah ajib tukenda e, kwenye masomoni tutengemene nao masukuli na madarasa kutenge yani subhanallah ni tamatul kubra hata ujui semenini na ni jambo la haramu na kila mmoja ajua lakini lishindwa kuepukana fallah allah maashara almuslimin la budda tumshi allah subhanahu wa ta'ala kutangamana waume kwa wake ndo chanzo cha fitna ya banu israeli ilianzia hapo mwanamke alipokuwa anatangamana na mume akafanya fahisha fahisha ikaenea bani israeli alfitnika hivyo chanzo cha fitna ni mwanamke alianza kukaa na wanaume akazoeana nayo akatokea fahisha wal billah kwa hivyo haifai ikhtilat wendapo siku hizi illa sehemu chache illa marrahim Allah wale Allah aliwarahamu akawafahamisha dini wakawa kidogo wanaelewa walillahi alhamdu utakuta wanajaribu kujitahidi kufuku kuepuka mambo kama haya khamisan ya tano وفيه النهي عن التساهل الواقع بين المرأة وأحمائه hadithi yakataza ile tasahul ambayo kwamba iko baina mwanamke na mashemeji zake utakuta mtu ah huyu shemeji yangu wakawa kati ya mastori wakateka wakatoleana hadithi subhanallah hatia nini ati shemeji yake sasa kama shemeji yako ndio ukae naye ati story naye mkiteke naye hii mtasahau haifai bila shaka la yajuz shemeji atakumfiche umheshimu ujifiche ukae kando na yeye ujistiri na yeye si mtu kutangamana naye si mtu kutangamana sababu ni ma, si, si, si mahram yako kwa hivyo hizi tasahulati zilioko majumbani ndio mwisho upelekea fitna kutokea baina ya waume na wanawake hizo ndo baadhi ya fawaid zilizoko kwenye hadithi hiyo ya tisa tumalizie na hii moja ya kumi ambayo si ndefu hadithi ya kumi yasema kwenye unwani wajihi ipeleke jamaluki urembo wako wa nudharatu shababik na kung'ara kwa ubarobaro wako mwanamke bima la yuhliku ummataki katika njia ambazo kwamba usiangamize umma huu umma wako yani mwanamke akiwa na urembo na uzuri wa ubarobaro wake ajistiri isiwe ni sababu kutumia urembo wake na utoto wake na ujana wake kufitini wanaume asitumie urembo wake na ule ushababu wake na ule uke wake akautumia kufitini wanaume saa zote si sawa عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمبوكي أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمبوكي أمتومي صلى الله عليه وسلم سيما إن الدنيا حلوة خضرة هي دنيا نتام na ni kijani wa inna allaha mustakhlifukum fiha na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaika nyinyi kama makhalifa wakifa wengine wanazaliwa wengine wanakuja kuishi wakifa wengine wanazaliwa wengine wanakuja kuendeleza maisha duniani hiyo ndio maana ukhalifa na malengo ya kutuumba sisi tuishi duniani fayanzura kaifa ta'malun Allah atakuangalia kutazama amali zetu tutafanya vipi tutafanya mema au tutafanya mabaya wala kwamba ataka kuangalia haina maana hajui ati wewe utafanya ni la la yuwajua lakini ametuumba akatuleta ili tufanye hujja isimame yeye ndo malengo kutuleta duniani ili tusimamishwe hujja kwa sababu mtu akiumbwa akaambia wewe Allah akamwambia wewe inshajua kitambo wewe ni mtu wa motoni akamtia kabisa baada ya kumuumba akamtia kabisa utasema umeonewa si angeniacha kwanza nikafanya ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala si kwamba hajui wewe utakuja kufanya nini duniani yuwajua kitambo kabla wewe kuumbwa yuwajua wewe siku ukija utafanya nini lakini amekuleta kusudi ili wewe mwenyewe ukinae kwamba umehukumiwa kwa uadilifu umetenda na ukalipo hiyo ndio maana yake amekuja duniani kutuleta ili aone tutafanya nini sasa mwisho wa hadithi akasema fattaqud dunya mtume atuambia fattaqud dunya iogopeni dunia wattaqun nisa na muogope wanawake yani dunia yote iogopeni lakini katika dunia mwanamke mmoja yani subhanallah ajib kwa sababu mwanamke yuingia kwenye dunia aliposema fattaqu dunya alikuwa inatosha mwanamke pia yuko duniani yuko ndani ya dunia lakini baada ya kusema fattaqud dunya kisha akarudi akamtaja tena mwanamke hasa yani kama katika dunia nzima sijaona kama kiumbe hiki ndo maana yake aliposema fattaqud dunya wattaqun nisa baada ya kutaja dunia kisha akataja mwanamke na ambaye kwamba tayari mwanamke yuingia kwenye dunia hii ni kuonesha namna gani uhatari wa kiumbe hiki kwa nini kisha kaeleza sababu mtume si kwamba ni kwa hawa ha, iko sababu sababu akasema fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa fitna ya mwanzo bani israila kufitinika walifitinika kwa mwanamke yule aliyotoka akawata urembo wake akatembea uchi nusu uchi akapata mwanamume akamfitini ikasababika kutapakaa fahisha kwenye banu Israeli chanzo mwanamke ndio maana mtume alayhi salama akatuonya tahadharini na dunia na katika dunia kama kuna kitu mtahadhari nacho yani mwanamke kwa sababu aweza kukufanya ukafanya madhambi yote mwanamke mwanamke aweza kukufanya ukaua ukakata uka kizazi ukafanya zinaa waliaadha billah ukafanya ya kufanya sababu yeye <clears throat> ndo maana banu israeli waliyafanya hayo yote kupitia fitna rawahu muslim hadithi ameipokea imamu muslim قوله البسيمة إن الدنيا حلوة حلوة يعني لذيذة تام حلوة يعني لذيذة دنيا يعني إن أتام كن يمويو أتام كن يمويو يعني في القلوب خضرة خضرة يعني أخضر إن إن إن إيكو كيجاني كيجاني يعني نو إن أوريمبو رانجي كيجاني يتبندزة يعني mtu yotoka akaenda mahali bustani akatazama ile rangi ya kijani ya kupendeza kwa hivyo dunia yani imeumbwa ya fitini yavutia ina tabia ya kushika macho ikashika moyo wako ikakuvuta haya ndo maumbile Allah alivyoiumba dunia na amefanya hivyo kusudi kwa mtihani kututahini sisi ameipamba dunia akaitia anasa akaitia shahwa akairembesha na mandhar ili watu watahiniwe kwa hiyo dunia hiyo ndio maana hulwatun khadira na baadhi ya ulama wanasema imefananishwa na khadhira yani kijani kwa sababu haraka kuondoka mmea utauona mmea umesimama rangi kijani baada muda utaona shaka huko shakuwa manjano majani yake kwa hiyo wakaifananisha dunia isikudanganye utaiona imekulekea baada ya muda utaona hiyo imeshaondoka na wewe ushakufa ndio maana yake pia ya pili na zote maana mbili ni sifa ya dunia dunia ni rembo na ni tamu na dunia pia yaisha mapema haidumu sasa hivi itakuacha bila kukuaga hiyo ndo maana alhulwatun khadira qawluhu mustakhlifukum fiha ay ja'ilukum khulafa atawafanya nyinyi wenye kuirithi ardh makhalifa ardh fattaqul dunya wattaqun nisa ay tajannabu aliftitana bidunya epukeni fitna ya dunia wan nisa na epukeni fitna ya wanawake kwa hivyo fattaqu yani tajannabu epukeni fitna ya dunia na muepuke fitna ya wana kwa hivyo hadithi ni tahdhir kwetu tutahadhari tuepuke fitna mbili hizi fi hadha alhadithi fawaid hii hadithi imebeba baadhi ya fawaid alula faida ya kwanza alhadithu dalilun ala anna ad-dunya wan-nisa muftinani khilqatan hadithi yaonesha kwamba dunia na wanawake muftinani za fitini khilqatan kimaumbile kabla hazijapambwa za fitini yani dunia kabla hujaipamba dunia yako yenyewe maumbile yake ya fitini na mwanamke kabla hajapambwa mwenyewe maumbile yake tu ya fitini kefe zikipambwa hizi vitu viwili zitaangusha watu wangapi chini bila shaka <clears throat> wa hadha na Allah kuziumba vitu viwili hivi kuziumba na uzuri wake wa hadha ibtila min Allah ni kwa ajili ya kututahini sisi wanaume je tutafitinika nazo ama tutaziepuka fitna zake kwa hivyo Allah ameumba hivi kusudi ili kututahini na kuangalia nani mu'min sawa kwa sababu ushambi wa mwanamke ni fitna na akijipamba ni fitna zaidi alafu tukapewa habari sisi wanaume tushaonywa na mtume ashatutahadharisha alafu tukaja tukafitinika tena na wanawake bila shaka atakuwa sisi wenyewe tumetaka maana atahadhari tushapewa na mtume wetu alayhi salatu wasalam thaniyan faida ya pili ya hadith faida ya pili ya hadith وفيه أن الأمم السابقة kwamba ule umma ziliotangulia aslu fitnatuhu aslu fitnatihim chanzo cha fitna chao min hataini shay'ain chatokamana na hizi vitu viwili chanzo cha fitna banu Israel kimesababishwa na mwanamke na dunia kwa hivyo mtumi watuonya na sisi tusikue kama banu Israel tukafitinika na mwanamke na dunia ثالثا فائده ya tatu وفيه التحذير من كيد النساء حديث يتهذريش vichimbi vya wanawake wa anna kaidahunna khatirun lirrijal na kwamba vichimbi vya mwanamke ni hatari kwa mwanamume mara moja tampotosha mwanamume waliaadha billah kwa hivyo hadithi ya onya wanaume fihi tahdhiru min kaid nisa ni, ni hadithi ni tahadhari kwa wanaume wa tahadhari na vichimbi vya wanawake wa anna kaidahunna khatirun lirijal na vichimbi vao ni hatari kwa wanaume kama kisa nilichowatolea cha hicho Abdurrahim Ash-Shaqi alivofanywa na mwanamke mpaka kartad wal billah sababu mwanamke sallallahu alaihi wasallam atawal afya akaenda kufuata dini ya nasrania kutaka mke tu na wangapi watoto wetu wanaopotoshwa wangapi katika watoto wetu wabebwa na watu wanawake wachafu wakiwapeleka miji yao huko wakiwatia kwenye anasat mpaka wengine nasallallahu alafia wamebakisha kwenye uislamu jina bas la yusallun ramadhani hula mtana subhanallah ajib sababu nini mwanamke amefuata mwanamke wa kigharb amemfitini amempeleka miji yao amemtoa kwenye dini naye hata hajui fitna adhima bila shak fitna adhima bila shak kwa hivyo banu israeli na wao wale chanzo cha fitna ilikuwa ni hii mwanamke kutembea uchi kutembea kujikashifu wanaume wakaona wakaanza hizi fitna na mtume صلى sallam kwenye hadithi ile ya Bukhari alipomwambia Aisha mwambie babako aswalishe babubakar akaanza oh babakar ni hafifu moyo wake atalia sana mchegue Umar Mtume akamwambia mara pili mwambie babako akasalishe mimi mgonjwa akasema ya rasulullah Abu Bakar rajul hazin rajul khafif akisoma sana Qur'ani yualia mtegue mwingine mara tatu mtume akakasirika akamwambia inna kunna suwayhibati yusuf nyinyi ni wale kama wale walikuwa nataka kumchimba nabii Allah Yusuf mimi nakwambia kitu kafanye waniletea hivi waniletea hivi kwa nini unafanya hivyo yani nimekuambia mwambie Abubakar babako salisha akamwambia خلاص akamkemea kama inna kunna suwaihibati Yusuf wewe sasa hivi atakwanza kuniletea fitna hapa nimchegue mwingine tokee balaa sema hivi nenda akamwambia Abubakar salisha wa خلاص hiyo ndo akamwambia mahallu shahid ni kwamba alimwambia inna kunna yani kaida kunna vichimbe venu kama wale wanawake watakumchimba Yusuf alayhi salam na wewe sasa mtakunichimba mimi سادسا خامسا فائده nyingine ya wafihi tahdhiru mar'ati hadithi inamuonya pia mwanamke hadithi inamuonya mwanamke min an takuna sababan lilfitna asiwe yeye ndio sababu ya kufitinika kwa mwanamume hadithi ya waonya enyi mkusanyiko wa wanawake hii hadithi ya waonya nyinyi musifaa msikue nyinyi ndio sababu ya mwanamume kifitinika ha sasa wewe umekwenda umetembea barabarani ovyo ovyo umejipamba umeonesha mapambo yako nje mwanamume amekutazama amekutaka akakufikia ukamfitini mukafanya ya kufanya utapata faida gani faida gani utapata kwenda kumfitini yule mwanamume na pengine ni mke wa mtu na pengine amepanga kuoa ndoa yake ya kwanza ivunjike poso yake pengine ivunjike sababu ni wewe uliopita barabarani ukamkota sasa utapata faida gani umefitini dini yake yule mwanaume umemfanyisha ubaya uchafu ushamfitini kwenye imani yake kwa hivyo hadithi pia ni onyo kwa mwanamke lazima awe na akili asikuwe yeye ndo sababu ya kuchochea wanaume kufitinika kisha sasa atapata faida gani atabeba madhambi yule mwanamume pia atabeba madhambi ya yule mwanamume bila shaka fihi tahdhiru almar'a min an takuna sababan lilfitna asiwe yeye ndiyo chanzo cha fitna cha wanaume فالله الله معاشر الأمهات tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala tujikaze tujipinde sana tujaribu kulea pia wasichana wetu kwenye malezi mazuri wakitoka wasichana wetu tuangalie watoka vipi wahifadhi wahifadhi wasichana wako wavishe hijabu nzuri watoe wafundishe dasturi mwanamke Kiislamu anatembea hivi anatembea vile hata barabarani mwendo wa kutembea mfundishe mwanamke atembee vizuri sio mwanamke binti yako muate utembea kama fahali tembea barabarani kifua mbele kama fahali la la nyati au la nini majuzu hapa mwanamke utembea na kujikunja na ihtisham na kujidhibiti sijimwage mwage barabarani fataftin arrajul akaonesha mahasini yake na yote nini kupuza hata mwendo mfundishe binti yako ukitoka tembea hivi kuna kutembea mbio mbio na kuleka kifua mbele kama mwanamume majuzu hapa mwanamke tembea kwa kujikunja kwa kujistiri kwa kujiheshimu na hii ndio itavotakikana. tukiata dasturi kama hizi wallahi na malezi kama haya sasa tusishangae kwa nini saa zote fitna utasikia ahwali saa nyingine zingine za watoto wa kiume na kike hususan sisi tunaokaa kwenye madaris kwenye manini wallahi utasikitika ahyana baadhi ya ahwali utashtuka kwa nini watoto wana dasturi hizi kwa nini wazazi wao hawafikirii wakajaribu kila mzazi kumdhibiti mtoto wake kwa hivyo hii ni changamoto sana kwetu kwa kina mama hususan kwa kina mama kwa sababu wewe ndio ulio karibu na binti yako na binti yako mara nyingi atakuhaki wewe atakugiza wewe mara nyingi naenda uko naye nyumbani saa yote kwa hivyo Allah Allah mche Allah kwa huyo msichana wako usimwache akatoa mafundisho nje lolote la muhimu kulingana na stage ya umri wake mfundishe usingoje ukimwona ashabadilisha stage imetoka stage nyingine mwambie kabisa hii stage wewe uko yataka uishi hivi hivi hivi hivi akivuka stage hiyo ameenda stage ya pili mwambie hii stage wewe huko yataka sasa umri ufanye hivi hivi ndio mama mwenye akili ufanya na mama mwenye busara ufanya usimwate mtoto akaa alelewe na ulimwengu akitoka nje agize kila aina ya maigizo alafu washangawe nyumbani huu mbona uko hivi la ni wewe mwenyewe umepuza mtoto hukua polepole na wewe ukiwa mwangalia akitoka stage ya kwanza ameingia stage ya pili haya lazima ubadilishe mafunzo sasa mwambie sasa atakaofanya hivi sasa akivuka stage ile ameenda stage ya tatu haya sikiza mwanangu sasa lazima ujue kupika sasa lazima ujue kufagia lazima ujue kuosha nguo kaa hapa chini nguo huoshwa hivi ukiolewa mume wako nguo zako utamfulia hivi Subha, watu wanena huno ni ujuha kuna watu hivyo tafikiria huno ni uzuzu lakini wallahi ni uzuzu tunaohitajia mimi nawaambia na haya ndo tuliyokosa majumbani leo mwanamke miaka 20 miaka 20 23 22 haisi kupika haisi kufua hai, wallahi ukisikiza kesi zingine utacheka utastaajabu mwanamume analeta mashtaka utashangaa iwashtaki ndio si mambo ya kushtaki kweli lakini pia ni aibu mwanamke kama haisi kupika haisi kuosha nguo atajua sasa kazi yake kuolewa huni nini itakuwa ikiwa kupika haisi kuosha nyumba haisi kuosha nguo hajui haya sasa wewe mtarajia mpelekee mume atakurudishia mwenyewe tu kwa hivyo tuinukeni kwenye usingizi. Wewe usione uhodari ni kutoka kule nje kwa mtoto wako mambo ya nje msichana wako. Ilmu ya nje yote ijue Na ile ya ndani ya nyumbani kwake hanayo. Ambayo ni muhimu ya msingi we mamake humpi. Muhimu ni nataka some kule nje angalie mambo ya shore yako. Muki watoto wakiwarudishwa majumbani mwenu msilalamiki. Sababu nini we mwenyewe umefanya taksir ya kumfundisha mtoto kazi zake za wajibu ambao ni ya ule mwanamke wadhifa wake mkubwa ulimwenguni baada ya kufanya ibada ni ulezi hakuna kazi kubwa mwanamke atafanya duniani baada ya kumwabudu Allah isipokuwa ni ulezi angalie ulezi atulelee mabarobaro ulama atulelee wanawake salihat tupate kizazi chema hii ndio jukumu lenu mkikimbia jukumu hili mkataka lingine sharuzeni sasa mkiona ulimwengu unakwenda hivi tusilaumiane na nawaomba radhi saa nyingine hutumia lugha kali poleni lakini wallahi ni ile uchungu na hisi zingine kwenye moyo na mimi huwa nayaona mingi ni mwalimu naona ahwal sasa wataniwaambia tu ile ukweli na nataraji mtakuwa mmenielewa si kwamba ati ni ufidhuli lakini la nyinyi ni mama zangu lakini nawajaribu kuwaelezea umuhimu na ule uchungu ambao tuhisi sisi kama walimu ahwali tunazoziona kwa wasichana leo wallahi ni nzito haziridhishi hai yani tabia za wanaume ndio nchukua wanawake wewe utastaajabu usishangaa huyu msichana atafanyaje tabia hizi na hizi ni tabia za rijal mahunisa fattaqullaha ibadallah tumcheni Allah na hii naona imeharibikia nyumbani lazima pale kwa mama ndo kila kitu kwa hivyo ni changamoto sote kwetu majumbani kwetu kina mama hususan wajaribu kurakibisha wajaribu kumlea mwanamke kama mwenye kushika nyumba baadaye sio umlee mwanamke kama ni mtu wa kufanya kazi nde shore yako ukiotaka ukimlea hivyo atakuwa hivyo kweli lakini ujue atakuwa huaga waume tu na mume huaga tu atamaliza waume shore yako fattaqullah la budda min alhadar fi hadha mwanamke ana kazi zake zinaoendana naye na hata kama kazi za nje ni zile kazi za nje ambazo kwamba zinaendana na uke wake hii ndio inavyotakana kisheria sio masala infilat alafu majumbani kubakia faragha hakuna walezi walezi mayaya pengine watoto wao lelewa na mayaya mpaka wakabaligha haisikamu hajui huruma na mwana hajui kumsairi mtoto sababu nini amelelewa na fanya kazi. Ma ya harif شيء من الحنون من الرحمة lilwalad, من النصيحة irshadat. mtoto amekosa zote hizi kwa mamake antupiwa fanya kazi. hii wallahi ni taksiri kubwa sana kwa hivyo kwa hiyo nasiha fupi mimi ningependa kukomea hapa insha Allah taala nataraji kuzungumza hii sauti Allah subhanahu wa ta'ala ataifikisha mbali na kila mmoja amjalie mwenye kunufaika na nasiha kama hizi na kupitia nasiha hiyo na kwa hii hadithi ya kumi mimi leo insha Allahu taala itakuwa ndio nimekomea hapa kwa hivyo biidhnillah taala leo Jumatano hii ya tarehe 20 Shaaban mwaka huu wa 1443 kawaida dasturi yangu miaka yote mimi tarehe 20 Shaaban ndio huwa mara nyingi kuanzia tarehe 20 21 hapo ndio mimi hufunga darasa <clears throat> na leo zimeafikiana ni tarehe 20 na mimi nimemaliza kufunga darasa leo kwa hivyo leo ndo zitasimama darasa zangu zote za wanaume na za wanawake msifanye wasiwasi hata wanaume pia leo tutasimama jioni kwa hivyo sote tutasimama darasa kwa sababu ya barnamiji za Ramadhani na vile vile e, itabakia tu darasa ya kawaida ya alfajiri ile huwa haina kwenye barnamiji ile ni kawaida ya msikiti kwa hivyo insha Allah taala ambao hawako mtawajulisha kwamba leo darasa tutasimama insha Allah taala mpaka baada ya ramadhani tutakapo kuwatangazia naktafi bihadha alqadr insha Allah takomea hapa kwa leo insha Allah taala